виглядом майорського мундира, тим, що автобус так неквапно заїхав до казарм, а над усе звуками альпійського ріжка, якого все ще не вимикав сміт, побіг до найближчого телефону. І далі, тихо котячись на першій передачі, Сміт обережно минав скупчення солдатів та машин, групу готових рушати мотоциклістів, кілька бронетранспортерів із запущеними двигунами. Передні з них уже сунули в бік воріт, але не так швидко, як того хотілося б. Смітові неподалік від автобуса стояв гурт офіцерів, переважно вищі чини. Вони про щось по-дружньому розмовляли. Сміт пригальмував біля них і вистромився з вікна. Їх оточили. Вони у пивниці де Киволинь. Полковника Вайснера вони захопили заложником. Не боріться Бога ради. Раптом Сміт замовк, бо впізнав серед офіцерів альпійського капітана, з яким уранці розмовляв у пивниці, видаючи себе за майора Бернда Гімлера. Наступної миті офіцер теж упізнав Сміта, вражено роззявив рота, але не встиг його затулити, як Сміт уже щосили натиснув на акселератор, і автобус рвонув до воріт змушуючи переляканих солдатів на всі боки відскакувати від важкого протиснігового буфера. Капітан, очевидно, був такий вражений, що автобус проїхав ярдів із 30, перш ніж усі його шибки порозліталися від пострілів. Та Сміт, пригинаючись за кермом, все ж вивів автобуса за ворота, різко звернув праворуч на шосе, і огорожа казарм сховала їх від солдатів на плацу. Але виявилось, що вони тільки потрапили з вогню та в полум'я. Від іншого, куди страшнішого ворога, тепер не було ніякого захисту. Сміт майже втратив управління автобусом, коли щось із страшною силою пробило бічні дверцята, пройшло крізь автобус і вибухнуло серед заметів за півсотні ярдів попереду. Це тигр! закричав шафер. Це та обісова гармата на підлогу сміт пригнувся за кермом, і тепер за нього визирали лише його очі. Перший снаряд пройшов занизько, але наступний наступний снаряд пройшов крізь верхню частину задніх дверей і пробив дах просто над вітровим склом. Вибуху цього разу не було. Що це? Холостий? з надією запитав шафер. Який там у біса холостий? Знову випроставшись, Сміт шалено крутив туди-сюди кермо, кидаючи автобус у різні боки. Щоб не дати стільцеві прицілитись протитанкові снаряди, протитанкові, хлопче. Перш ніж вибухнути, вони пробувають дводюймову броню. Він пригнувся, коли пролунав новий постріл, і третій снаряд зніс більшість вікон з правого боку автобуса засипавши його сміта і шафера цілу зливу дрібних осколків скла. От хай тільки снаряд влучить у шасі або в двигун, хоча б у протисніговий буфер, тоді ти дізнаєшся, не треба. заволав шафер. Краще вже нічого не знатиму. Помовчавши трохи, він запитав, що у нього там робочий час закінчився. Ні. Сміт подивився у дзеркальце заднього огляду і вирівняв кермо. Ніколи б не подумав, що радітиму з того, що за мною женуться кілька бронетранспортерів з альпійськими стрільцями. Сміт увімкнув найвищу передачу і з усієї сили натиснув на газ. Шафер обернувся і глянув крізь розтрощені задні дверцята. На дорозі можна було нарахувати принаймні три пари фар. Ще дві вантажівки саме виїздили з воріт казарм а між ними рухався танк автобуса, якому і затулили передні переслідувачі. Ну, радіти не те слово, що до мене, то я просто в екстазі. Тир це одне, а вошиві транспортерчики це зовсім інше. Шафер швидко пройшов у задню частину автобуса повз мері гайді та Карнебі Джонса, які саме зводились на тремтячі ноги і побачив складені на задніх сидіннях ящики з пляшками. Шість ящиків. А ми просили лише два, звернувся він до Гайді. Ой, золотко, ой, ти мене просто щасливила.